poimen paisdon poimen exelaunon autu ten poimnen apotinos comes porrotero die telei toyauta paidia chromenos epiboomenos gar tus cometas epiboeceian, elegen hos lucoi tois probatois epelson dis de kaitris ton ektes komes eclagenton kai ekpe de santon eita meta gelotos apalagenton sunebe totle utaion tei aletheia lucus apelsain apotemnomenon de auton ten poimnen, cae tu poimenos epi boetheiae tus comi etas epi calumenu, eceinoi hupolabontes auton paisdein, catato ethos, heton efrontis don, cae hutos autoi suenebe ton probaton sterethenae ho logos de loi hoti tuto ker dainus pseudologoi to mede hotan ale theosi pisteu estai